Ciu ne suffice dormas, tiu malsanigas pli ofte. Gepatroi de etai infanoi, cae plur scipai laboristoi, supposas tion iam de longe. Se iu ricevas ne suffice da dormo, tiam la persono havas pli altan riscon malsanigi pro infecto tiun contexton inter dormo manco cae malsanoi confirmas nun studaggio. Por la prilumigo, quiu aperis en faca giurnalo, estis en Norvegio encetitae 1335 geflegistoi, quiui estis almenau 30 jaragiae ili rapportis kiom da dormo ili bezonas, kiom ili ricevas, kiuin plurskipain horaroin ili laboras, ca kiel ofte ili havis certain infectain malsanoin dum la pasintai monatoi. Ien la resulto. Se la flegistoi havis dormo deficiton de gis du horoi, tiam pli altigis la risco por nas cattaro je triono, 33%. Se la deficito estis pli ol du horoi, tiam ili malsanigis ec ancorau pli ofte. Ancau la risco por bronchito, sinusito, cae infecto de stomaco cae intesto estis pli alta dormo manco cae ne regula plur laboro, inclusive de dum nocta laboro, mal helpas ne nur alla immun sistemo de la geflegistoi, sed povas ancau effici al ilia capablo, garantii alt qualitan prisorgadon de pacientoi, Diras la cefa autorino de la Universitata Hospitalo Haukeland en Bergen pro tio necessas entrepreni ion por protecti ilin contrau infectae malsanoi. Tamen, scribes la esplorista amo, el la studajo ne eblas diri ion pri causo cae efico. Do, ciu dormo deficito vere causas infectoin, au ciu estas tendence la infectoi, ciui conducas al dormo deficito. Eble existas ec neconata tria variablo, quiu influas ambau. Ce la respondo al tiu demando povus tamen ancau helpi aliae studagioi, diras esploristino en munceno, quiu esploras la contexton inter dormo cae immun sistemo. Tiel, sciate amo invitis iunain, sanain test personoin, al dormo laboratorio cae igis ilin au dormi, au tenis ilin sen dormae tra dudec quar horoi, cae tiam mesuris imun parametroin. Ni trovas en tiui studagioi, che dormo efficas al diversai imun parametroi, si diras. Exemple dormo influas la elshuton de certai citocinoi, do messagiae substanzoi de la immun sistemo. Dormo efficas ancao alla nombro de immun celoi circulas en la sango. La causa contexto estas tre versaine videbla en la hormonoi. Dum oni dormas, oni elsutas diversain hormonoin, kiel exemple la cresco hormonon, diras la dorm esploristino tiui hormonoi efficas inter alie positive ancao alla immun sistemo. Tio estas suffice bone esplorita. Plua indico che dormo subtenas la immun sistemon devenas de studagioi pri vaccinoi, si daurigas. Tiel partoprenantoi estis dividitae al gruppoi, kiwi raitas dormi post vaccino au ne. Tiui kiwi estis dormintai montri signife pli fortan immun respondon, si diras. Fine, lau si, la dorm esplorado intertempe jam havas quelcain indicoin pri contexto inter dormo dauro cae infecto risco. Se tute fine, la contexto ancorau ne estas comprenata.